www.paltaut.com Soba put vijedeka Allah vas je na mnogim bojištima pomogao A i onoga dana na Huneinu Kada vas je mnoštvo vaše zanijelo Ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo Nego vam je zemlja koliko god da je bila prostrana Tijesna postala Pa ste se u pijeg dali naređuje svome Amidži Abbasu radijallahu ta'ala an čovjeku koji je imao prodoran glas da pozove pa kaže da je Abbas radijallahu ta'ala an povikao o ljudi ispod drveta aludirajući na prisegu zvanu Aridvan koju su muhađiri i ansarije dali Allahovu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da će ga braniti da će ga štititi onako kako brane i štite svoje porodice zavjetovali su mu se svojim životima da će biti uz njega i da ga neće napustiti kad su ovi ljudi braća to jeste ashabi radijallahu ta'ala anhu čuli ovu rečenicu čuli ovoga glasnika koji ih doziva, kaže neki od njih koji bi pokušavao u datom momentu da smiri svoju jahalicu i da je usmjeri i da je okrene prema Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem to jeste prema žarištu bitke ako ne bi bio u stanju i ne bi uspio to kaže skakao bi sa svoje jahalice vadio sablju ili ono što je imao od oružja i vraćao se odazivajući se Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem odazivajući se onome što je dao i što je se obavezao kad je prihvatao din Allaha te bareke ve taala zatim je Allah na poslanika svoga i na vjernike milost svoju spustio i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke stavio. I to je bila kazna za nevjernike. Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a umet krvavi. www.paltalk.com سبقوا ديرنك جنة الأفراح منصفا لحادي الأرواح يحدوك شوقا للعلا لجنة الأفراح تجمعوا حول اللواء وارفعوها عاليا سنبذل النفس ونرخص الدماء الغالية دماء الله تبارك وتعالى هم يداو دنيا لك ruke u onome momentu i onim momentima kada im je najbitniji i samo ahiret to jeste zadovoljstvo gospodara te bareke ve taala bilo bitno أيطلب المجد التليد بالرقاد والمنى ما المجد إلا بالنضال بالجهاد والعنا فكن أخي جلدا كي تبلغ المجد فكن أخي جلدا كي تبلغ المجد To jeste, desilo je se ono što se desi čovjeku kad ga obuzme strah. Zbog čega, braćo? Zbog toga što su oni u jednome momentu dali prevelik akcenat i previše oslonili se na svoj broj na svoju snagu na svoju tehniku i ono što im je bilo pri ruci u tom momentu. A Allah te bareke a ta'ala htio je da im poduči da se ništa bez oslonca na Allaha azze ve džel neće moći dovesti ispravno i do kraja. إلى حنين حنين القلب في شغف وشوق قلبي إلى الغر الميامين لك الجهاد حياة لا نظير لها إن الجهاد لمن أسمى القرابين إلى حنين حنين القلب في شرف فمكر بروي onih koji misli da su u prednosti iznosio mnogo više u odnosu na one koji su bili na suprotnoj strani. Mi danas, braćo, imamo ummet koji nema dovoljno oslonca na svoga gospodara Tebareke Veteala. I upravo je ovo jedan od dva razloga zbog kojeg ovaj ummet iz dana u dan tone u sve veće dubine, u sve veća poniženja, iz dana u dan, sve je poniženi iz dana u dan sve je krv muslimana i muslimanke jeftinija sve je čas muslimana i muslimanke postala nebitna i nevažna do te mjere da se više vodi račun o nekakvim životinjama i o njihovim častima i o njihovim pravima nego o pravima muslimana i muslimanki i njihova imetka i onoga što oni posjeduju. www.poltalk.com من يخرج الناس من ضنك الحراشين معيشة المرء في دنيا يقبلها ولا يغار على عرض ولا دين قم يا أخي واعتني سيفا تصاحبه إسلام islamu يوشي قرآن السنة إسلام nastoje da sebe okarakterišu kao osobe koje su nešto važnije, nešto vrednije u odnosu na neke druge. Pa čak i onda kad počnu da iznose neke stvari koje se suprostavljaju samom njihovom govoru koji je do juče bio poznat, kojeg su dojuče, te nastoje da dokažu kako oni koji su prvi prihvatili se nečega, oni uvijek imaju za pravo da budu na istini i da budu u pravu, pa makar juče govorili jedno, danas drugo, a sutra treće.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 Njega slavimo i veličamo, od njega uputu i pomoć i zaštitu tražimo. I na njega Tebare Kevetejana se oslanjamo i svjedočimo da mimo njega uzvišenog ne zaslužuje niko da bude obožavan ni na nebesima ni na zemlji svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahu robi Allahu poslanik neka je salavat i salam na odabrana roba na miljenika na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu častnu porodicu na njegove ashabe ridvanullahi alaihim ajma'in i na sve one koji ih u dobro slijede na jasnoj uputi sve do sudnjega dana a zatim braćo i cijenjene sestre zahvala Allahu te bareke ve teala na blagodati Islama i blagodati upute zahvala Allahu te bareke ve teala na menheđu istine zahvala Allahu te bareke ve teala na onome što nam je dao a mi nismo to u stanju ni pobrojati zahvaljujemo se Allahu te bareke ve teala koji nam je također omogućio da imamo mogućnost i priliku i da se možemo družiti Allaha radi svako iz svoje sobe iz tople i ugodne sobe da bi se družili Allaha radi i stjecali veliku nagradu i koristi mi ćemo večeras inša Allah kako je već i najavljeno da ne bi ova večer koja je inače popunjena terminom da ne bi ostala prazna po pitanju toga pokušat ćemo inša Allah iako nisam nija baš u najboljoj formi premoren sam ali eto Allaha molim da nam pomogne i da nam olakša i da se okoristimo ja ću inša Allah spomenuti nekoliko riječi ili govoriti o bitci koja je se desila za života poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koja je bila velika pouka kako ashabima tako i dan danas svima nama Allah te bareke ve teala spomine u suri At-Taube pa kaže لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم Allah te bareke ve taala pomogao vas je na mnogim bojištima a i onoga dana na Huneinu kad vas je mnoštvo vaše zanijelo فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين a ta vaša brojnost ni od kakve koristi vam nije bila. I zemlja vam je postala tijesna koliko god je ona bila prostrana i dali ste se u bijeg. Kad je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam oslobodio Meku, ušao u Meku, čuo je i do njega su doprle vijesti da se neprijatelji Islama, neprijatelji Allaha te bareke ve ta'ala okupljaju oni koji nisu htjeli da prime Islam da se okupljaju u želji i nastojanju da zadaju muslimanima i Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem konačan i posljednji udarac. Da jednom za sva vremena završe sa Allahovom vjerom. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem čim je čuo za ovo, okupio je vojsku koja je brojala deset hiljada ashaba koji su ušli u Meku, oslobodili Meku i uzni još dvije hiljade novo pridošli u islam. Tako da je ova armija brojala ukupno 12.000 vojnika. Muslimani do tada nisu imali brojnije, opremljenije i jače armije, jače vojske. I to je upravo ono što Allah te bareke ve taala spomine u ovome ajetu kojeg smo mi gore citirali shodno tome da su doživili da imaju tako brojnu, tako jaku i snažnu armiju upravo ovaj podatak i ova činjenica je uticala na njih da oni malo u ovoj situaciji zbog te svoje brojnosti oslone se na taj broj, na tu veličinu i na tu snagu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čim je čuo za ova okupljanja naredio je da se mobiliše vojska i da se krene u susret njoj. Komadant ove neprijateljske vojske bio je Malik ibn Auf An Nadri ili An Nasri kako neki drugi spominju čovjek koji je bio poglavar plemena Hevazin a oko sebe je uspio da okupi čitavo pleme jedno veliko i ogromno pleme koje se zvalo Sekif zatim Benu Džeš Benu Sad bin Bek i neke ogranke mnogih drugih plemena. nakana i cilj ovoga čovjeka da završi jednom za svakda sa islamom govori podatak da je taj čovjek kad je okupio vojsku i kad je krenuo da se sukobi protiv muslimana uzeo i pokupio sav imetak čak i porodice tvoje i ovih ljudi i krenuo zajedno sa njima da se suprostavi muslimanima računajući i imajući u vidu da će upravo ovaj imetak i ove porodice koje će im biti iza leđa u momentima dok oni budu borili se protiv muslimana da će im taj imetak i ta porodica biti dodatni motiv da se još žešće još čvršće još odlučnije bore protiv muslimana i računo je na to da će na taj način izvojevati pobjedu i od svojih boraca napraviti još žešće i čvršće vojnike. I sve je dobro računo izračuno osim jedne stvari, a to je da je njihova borba bila protiv Allaha te bareke i njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. sallam kojeg je gospodar svjetova obećao pomoći i obećao da ga neće poniziti i da ga neće kad su muslimani napustili Meku a to je bilo osme godine po Hidžri u mjesecu Ševalu krenuli su putem Tajfa to jeste u susret ovim Allahovim neprijateljima. Ovaj čovjek, vojskovođa, komadant ove nevjerničke vojske, bio je i tekako hrabar čovjek i odvažan, tako da je sa svojom ogromnom vojskom uspio doći prije muslimana do mjesta, do doline zvane Hunain, i tu se ulogoriti, to jeste postaviti zasjedu muslimanima i sačekati ih da oni dođu i da ih iznenadi u jutarnje sate kako bi što lakše, što efikasnije, što brže i što bolje okončali i završili bitku sa muslimanima. Kako Allah te bareke ta'ala spomenu u ajetu upravo zbog brojnosti, zbog veličine i snage, ashabi radijallahu ta'ala anhum su se malo opustili, nisu vodili računa toliko o nekim stvarima o kojima inače i uvijek je se vodio račun. Tako da su ušli u ovu dolinu Huneyna potpuno nespremni, potpuno neračunajući da će u toj bici i da im u toj bici čeka i očekuje neprijatelj koji im je postavio zasjedu koja je bila velika stupica za muslimane. Tako kad su ušli i kad je muslimanska vojska ušla u ovu dolinu, a to je se desilo u osvit zore, neprijatelji su navalili sa svih strana i počeli da odapinju svoje strijele koje su pogađale kako ashabe tako i njihove životinje tako da je za vrlo vrlo kratko vrijeme panika nemir i nered među muslimanskim redovima doveo do toga da su mnogi dali se u bijeg Od mnogih ashaba životinje su bile do te mjere uplašene da više nisu uspjevali kontrolisati im i onda su počele da bježe u raznim pravcima. U ovim teškim momentima, kada panika, a onaj koji je imao priliku da doživi momente panike i straha, samo takav insan može shvatiti šta se u ovim momentima sve lahko dešava. U ovim najtežim momentima prenosi se i bilježi Ibnul Ketir rahmetullahi ta'ala alejhi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je na svojoj bijeloj mazgi jašući je. Zar ono i uputio se u dubinu neprijateljskih vojnika. Upravo suprotno onome što je se desilo većini islamskih vojnika u tom datom momentu. I ne samo to, nego je poslanik sallallahu alaihi ve sellem počeo naglas da izgovara svoje ime i da govori i da govori ja sam vjerovjesnik nije laž, ja sam sin Abdul Mutallibov. Na takav način, izlažući sebe opasnosti da bude otkriven i primjećen od strane neprijatelja. I ovo je, braćo, moment koji pokazuje nadnaravnu, nadljudsku hrabrost našega poslanika, sallallahu alaihi wasallam. sallam baš onako kako spominje Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala an čovjek koji je bio oličenje hrabrosti u ovome ummetu i kad god bi on bio spomenut u to bi išao epitet hrabrost snaga, junaštvo i tako dalje on bi govorio kaže u najtežim momentima krili smo se iza leđa poslaniku sallallahu alaihi wasallam sallam Tako da vidimo, braćo, a i mnogi učenjaci ovaj moment opisuju i spominju kao pokazatelj hrabrosti i snage poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Čak nije htio ni da sjaše sa svoje jahalice, nego je jašući, tako se još više izlažući neprijatelju, otkrivajući svoj položaj, usmjerio sve snage kafira i neprijatelja na sebe. U tim teškim momentima, braćo, uz poslanika, salallahu alaihi sellem, kako neki bileže, nije ostala ni stotina, ili neki kažu oko 80 najboljih ashaba i onih koji su bili najprivrženiji poslaniku, salallahu alaihi veselneme. Za desnu uzdu njegove jahalice držao je njegov amidža Abbas radijallahu ta'ala an. Čovjek koji je čuvao jahalicu poslanika sallallahu alaihi ve sellem da ne izgubi kontrolu. I ovo nije čudo. Ovaj čovjek, pored toga što je bio u krvnoj vezi i ljubavi sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem, bio je njegov amiđa, dakle, jedan od najbližih u srastu sa njim. Međutim, braćo, spominju učenjaci da je sa lijeve strane njegove, njegove jahalice stajao ni manje ni više nego Ebu Sufjan ibnul Haris ibn Abdil Mutallib. Ovo je čovjek, braćo, koji je islam primio tek nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo ka Mekki i oslobađanju Mekke. Dakle, tek kao frišak musliman, čovjek koji je tek ušao u Allahov din, prihvatio se Islama, čovjek koji je mnogo neprijateljstva pokazao naspram poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naspram Allahove vjere, čovjek koji je čitav svoj život bio posvetio i to dug period boreći se protiv Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovim momentima kad je ušao u Allahov din ušao je upravo onako kako Allah te bareke ve taala spominje i naređuje Ja ejuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaf Ovi koji vjerujete, uđite u Allahovu vjeru potpuno. Potpuno. Nema ovo hoću, ovo neću. Ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. I vidimo iskrenost čovjeka koji prihvata Allahovu vjeru. Da kod takvih ljudi ništa ne znači dužina staža provedenog u islamu. Danas, braćo, mnogi pokušavaju da dužinu svoga staža provedenog u islamu praktikujući Kur'an i sunnet islam nastoje da sebe okarakterišu kao osobe koje su nešto važnije, nešto vrednije u odnosu na neke druge. Pa čak i onda kad počnu da iznose neke stvari koje se suprostavljaju samom njihovom govoru, koji je do juče bio poznat, kojeg su do juče praktikovali, iskazivali i tako dalje. Te nastoje da dokažu kako oni koji su prvi prihvatili se nečega, oni uvijek imaju za pravo da budu na istini i da budu u pravu, pa makar juče govorili jedno, danas drugo, a sutra treće. Naprotiv, vidimo braćo da u Allahovoj vjeri iman, iskrenost pobjeđuje i pokazuje da čovjek kad uđe u Allahovu vjeru iskreno, da ništa ne mora da znači da onaj koji je prije njega proveo godine, možda 20 godina ili više ili nešto manje od toga, ništa ne mora da znači da će takav biti bolji i čvršći i da će bolje praktikovati Allahu u vjeru od ovoga insana koji je se tek juče prihvatio vjere. Kao što je bio slučaj sa ovim insanom koji je čuvajući život poslanika sallallahu alaihi ve sellem u istom momentu izlažući sebe i svoj život u momentima dok su mnogi oni koji su prije njega prihvatili Allahovu vjeru, koji su prije njega posvjedočeniku sallallahu alaihi ve sellem poslanstvo i tako dalje prije njih mnogih on je stao svojim tijelom svojim životom da brani ovaj din i da brani poslanika sallallahu alaihi ve sellem Allaho poslanik u ovim teškim momentima u ovome metežu i neredu, u ovoj gužbi, dok strijele doljeću sa svih strana, životinje uznemirene, pomješani ljudski glasovi, pomješani životinski glasovi, zveket, oružja i slično tome, naređuje svome Amidži Abbasu radijallahu ta'ala an, čovjeku koji je imao prodoran glas, da pozove, pa kaže, da je Abbas radijallahu ta'ala an povikao o ljudi ispod drveta aludirajući na prisegu zvanu Aridvan koju su muhađiri i ansarije dali Allahovu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da će ga braniti da će ga štititi onako kako brane i štite svoje porodice zavjetovali su mu se svojim životima da će biti uz njega i da ga neće napustiti. Kad su ovi ljudi, braća, to jeste ashabi radijallahu ta'ala anhu, čuli ovu rečenicu, čuli ovoga glasnika koji ih doziva, kaže neki od njih koji bi pokušavao u datom momentu da smiri svoju jahalicu i da je usmjeri i da je okrene prema Allahu poslaniku sallallahu alaihi ve sellem to jeste prema žarištu bitke. Ako ne bi bio u stanju i ne bi uspio to, kaže, skakao bi sa svoje jahalice, vadio sablju ili ono što je imao od oružja i vraćao se, odazivajući se Allahu u poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, odazivajući se onome što je dao i što je se obavezao kad je prihvatao din Allaha te bareke wa ta'ala. Danas, braćo, imamo sasvim obrnutu i sasvim suprotnu situaciju. Većina ljudi koji svojim jezicima svakodnevno svjedoče i uzimaju sebi u obavezu da im je Muhammed sallallahu alaihi wasallam poslanik kojeg oni priznaju da im je on poslanik kojeg priznaju da će izvršavati i praktikovati din upravo onako kako je to njemu objavljeno. Upravo onako kako je to on sallallahu alaihi ve sellem činio. Nažalost, često puta im vidimo baš onako kako im Allah te bareke ve ta'ala opisuje وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ wa وإلى الرسول رأيت al يصدون عنك 'anka as-sududa ikarin se kaže dođite na ono što Allah te bareke ve taala objavljuje i prihvatite poslanika sallallahu alejhi ve sellem to jest prihvatite njegov sunnet prihvatite čvrsto ono što vam je on naredio ono što je on sam izvršavao i onako kako je to on činio pa Allah pojašnjava munafike a to su oni koji svojim jezicima svjedoče da im je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poslanik a kad dođe ova situacija u pitanje onda vidiš kaže Allah azza wa jal munafike kako od tebe potpunim odvraćanjem odvraćaju Wa idha qila lahum ta'alu ila ma ما Allah qalu Wa idha qila lahum اتبعوا ma أنزل Allah qalu bal نتبع ma ألفينا alayhi aba'an ili kako Allah opisuje kad im se kaže slijedite ono što Allah azzavajal objavljuje oni govore naprotiv mi ćemo slijediti ono na čem smo zatekli naše očeve i naše pretke. Na takav način dajući prednost svojim očevima i svojim predcima nad poslanikom sallallahu alaihi ve selleme. Iako svojim jezicima svjedoče da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem taj kojem daju prednost nad svima, to je samo na jezicima mnogi ljudi. Zbog toga što ima nije ušao u većinu srca ovih ljudi, Zbog toga što mnogi od njih nisu razumili suštinu onoga što izgovaraju svojim jezicima, dok svjedoče da prihvataju Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kao svoga poslanika, obavezujući se time da će izvršavati ono što je on izvršavao i ono što im je on naredio, onako kako je to on sallallahu alaihi ve sellem činio i radio. I zbog toga danas ljudi uglavnom suprostavljaju se svojim dijelima i svojim radnjama Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i na takav način izlažu sebe da što udaljeniji budu od Allaha te bareke ve teala. A mi vidimo ove ashabe, mi vidimo ove ljude koji su se prihvatili iskreno Allahove vjeri, da kad su čuli ove riječi, da u momentu kad je to prošlo kroz njihove glave i prošlo im kroz njihove misli ono što su u datom momentu rekli i na što se obavezali, više im ništa nije bilo na umi. Više nisu mislili o sebi, više nisu vodili račun šta će biti s njima. To jeste danas, šta će biti s nama, šta će reći ovi i oni, nego je bilo važno pohrliti poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, odazvati se, izvršiti i ispuniti dato obećanje koje je dato, te na takav način za kratko vrijeme oko poslanika sallallahu alaihi ve sellem okupi se jedan veći broj ashaba radijallahu ta'ala anhum. I onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme zatraži od njih iskrenost i odlučnost i zamoli svoga gospodara te bareke ve taala da ga pomogne i da mu da ono što mu je obećao a Allah te bareke ve taala obećao je pobjedu svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i iskrenim vjernicima i onda je kažu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo svojom šakom jednu šaku prašine i puhnuo je u pravcu neprijatelja. Tako da niko od njih braća nije ostao, a da u njegove oči, u njegovo lice, u njegova usta nije ušlo od ove prašine. Te tako da za kratko vrijeme Allah te bareke je dao pobjedu muslimanima. Dao im je veliku pobjedu dao im je veliki ratni plijen, dotad neviđen, koji je ušao u ruke muslimana. Allah te bareke ve ta'ala im je dao dunjaluk u ruke, u onome momentu i onim momentima kada im je najbitniji i samo ahiret, to jeste zadovoljstvo gospodara te bareke ve ta'ala bilo bitno. Mi smo vidjeli, braćo, kroz istoriju ovoga umeta, kad god su muslimani vodili račun o onome svijetu, Allah te bareke ve teala im je počinio ovaj svijet i dao im ga u ruku i u vlast. A kad god su muslimani počeli da vode račun i brinaluku i o ovome svijetu i njegovim prolaznim bogatstvima, Allah te bareke ve teala spustio je poniženje. Spustio je poniženje koje mi danas gledamo i osjećamo nad ovim umetom da se dešava i da, im, i da ga satire, a to poniženje je gubitak i ahireta i dunjaluka. Poniženje do te mjere da sve što je nekad bilo vrijedno, sve što je nekad bilo važno i bitno, da je danas postalo nebitno i nevažno, a sve ono što je bilo do juče ogavno i prezreno danas je kod mnogih to upravo postalo mjerilo ljuskosti, mjerilo naprednosti i tako dalje i tako dalje ja neću dalje komentarisati dešavanja ove bitke koja je kako reko smo nakon ovoga vrlo brzo bila okončana Allah te bareke je pomogu ashabe pomogao im je tako što je u srca neprijatelja ulio strah, pomogao im je tako što je poslao svoje vojske nevidljive za njih i porazio je brzo keafire i njihove pomagače. Međutim, mi ćemo, inša Allahu Teala, osvrnuti se na jedan vrlo važan moment u ovoj bitci, to jeste prije samog njenog početka i o tome ćemo prokomentarisati nekoliko rečenica i uzeti pouku inša Allahu Teala upravo iz toga na samome početku citirajući ajet vidjeli smo da Allah te bareke ve Teala spominje da je brojnost zanijela ashabe radijallahu anhu pa je Allah te bareke ve ta'ala učinio da im je zemlja postala tijesna bez obzira na njenu širinu i na njenu veličinu. To jeste, desilo je se ono što se desi čovjeku kad ga obuzme strah. Zbog čega, braćo? Zbog toga što su oni u jednom momentu dali prevelik akcenat i previše oslonili se na svoj broj, na svoju snagu, na svoju tehniku i ono što im je bilo pri ruci u tom momentu. www.paltalk.com Soba put vjernika Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule, nego samo do islamskog znanja, koji nemaju plate za svoj rad. A Allah te bareke atala htio je da im poduči da se ništa bez oslonca na Allaha azza ve džel neće moći dovesti ispravno i do kraja. Pa makar broj onih koji misli da su u prednosti iznosio mnogo više u odnosu na one koji su bili na suprotnoj strani. Mi danas, braćo, imamo ummet koji nema dovoljno oslonca na svoga gospodara Tebare Kevetala. I upravo je ovo jedan od dva razloga zbog kojeg ovaj ummet iz dana u dan tone u sve veće dubine u sve veća poniženja iz dana u dan sve je poniženiji iz dana u dan sve je krv muslimana i muslimanke jeftinija sve je čas muslimana i muslimanke postala nebitna i nevažna do te mjere da se više vodi račun o nekakvim životinjama i o njihovim častima i o njihovim pravima nego o pravima muslimana i muslimanki i njihova imetka i onoga što oni posjeduju. Allah te bareke ve taala spominje wa kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. idnillah. A koliko su puta malobrojne čete savladale i nadvladale mnogobrojne čete Allahovom Allahovom dozvolom subhanallah i nazim Allah te bareke ve teala nas podučava i u mnogobrojnim ajetima nam objašnjava i podsjeća nas da je glavna stvar oslonac na gospodara te bareke ve teala oslonac na gospodara koji je vlasnik svih vojska gospodara koji je taj koji je u stanju da samo sa jednim jednom riječju promijeni čitavu situaciju na zemlji. Pa kad god muslimani budu čvrsto se oslanjali na svoga gospodara, u takvoj situaciji neće voditi račun na broj onih koji im se suprostavljaju, na broj onih koji im izdaju, na broj onih koji im leđa okreću. Kad budu ubijeđeni i kad god su ubijeđeni da su na istini uz čvrste i jasne dokaze ubijeđeni su da će im gospodar te bareke vateala pomoći i ovakvi ne mogu biti poraženi i ovakvima ne mogu naštetiti pa makar čitav dunjalu kusto protiv njih nažalost braćom zbog nedostatka ovoga tevekula na Allaha tebareke ve teala koji je vađib svim muslimanima wa ala Allahi fel je tevekelil mu'minun i na Allaha tebareke ve teala neka se oslone oni koji vjeruju Allah nam naređuje da je dužno s vjernicima da se na njega tebareke ve teala oslanjaju i upravo je ovo jedan od epiteta vjernika da se oslanjaju na Allaha te bareke ve taala Zbog čega, braćo? Zbog toga što će musliman Allahov rob u ovakvoj situaciji, kad nađe oslonac na svoga gospodara, neće mu trebati oslonac ni podrška onih koji se suprotstavljaju Allahu i Allahovom dinu. Neće tražiti utjehe i neće tražiti pomagača ni pomoći u onima koji ne vole Allaha azza ve džel. Allah nas je podučio da oni koji traže pomoć, koji traže zaštitu i oslonac od nekih drugih mimo vjernika, mimo Allaha te bareke ve taala, da su takvi wa bashiril munafiqina bi anna lahum azaban anima i bolnu patnju munaficima na vijesti. Zbog čega? Alladine yattakhidun al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Onima koji uzimaju nevjernike za zaštitnike i pomagače mimo vjernika. E yabtagun indahum al fa inna al lillahi jami'a. Zar kod njih tražite ponos izzet? Zar to kod njih i od njih očekujete da će vam oni dati, da će vas oni udostojiti, da će vas oni početi uvažavati, početi cijeniti, zar to kod njih tražite, a sav ponos pripada Allahu te Tebare Keveteana. Pa upravo zbog ovoga nedostatka, to jeste zbog nedostatka oslonca na svoga gospodara ovaj ummet, je zapao u velika i velika poniženja. Upravo je zbog ove stvari ovaj ummet zaglibio da je danas musliman i njegovo mišljenje i muslimanska čast i krv postala nebitna više nikom. A kad se vratimo u istoriju Islama, I kad pogledamo muslimane koji su imali čvrst oslonac na svoga gospodara Tebare Kevateana, naći ćemo im da su od istoka do zapada i sjevera i juga bili na zemni namjesnici. Da je spomen na islam i muslimane u lijevo strah u srca nevjernika na kraj drugoga poznatoga svijeta i dunjaluka da se tada pitalo šta kažu muslimani i šta oni misle i kakvo je njihovo mišljenje o dotičnoj stvari. Ništa se na zemlji nije moglo organizovati, uređivati bez njihove saglasnosti i konstatacija sa njima. Dok danas u muslimanskim kućama, u muslimanskim zemljama, odvijaju se planovi, radnje i sve drugo, sva dešavanja, a da njih niko ni za šta ne pita. I ako se nađe neko kome to ne odgovara, automatski biva degradiran, biva proglašen ekstremistom i onim koji ne razumije ovaj din, zbog toga što nije podlego neprijateljima islama i njihovim ulizicama i automatski takav biva osuđen na degradaciju na linč i zato ovaj umet braćo sve dok se ne vrati sve dok se ne vrati osloncu na svoga gospodara te bareke vetala neće imati hajra ni uspjeha neće nikad da povrati staru slavu Islama danas mnogi kad razmišljaju o Islamu izvornom Islamu vide da je to nazadnost 14 stoljeća, vide i misle da je to život u blatnjavim kućicama, misle da je to vraćanje jahanju deva i slično tome, a nikad da se zapitaju da je upravo taj izvorni islam bio razlog da danas mi na područjima Evrope uživamo blagodati islama i Allahove vjere nikako da se zapitaju da su muslimani dok su čvrsto imali oslonac na Allaha te bareke veteana i dok su se držali svoga dina da su bili vodeći kako u medicinskim tako i svim drugim segmentima i strukama svih grana privrednih i ostalih koje su poznate danas i one koje su bile poznate u ta doba. Stoga poziva i muslimane na vraćanje Allahovoj vjeri, na vraćanje na oslonac na svoga gospodara te bareke Veteala, jer je samo to put koji nam garantuje uspjeh i garantuje nam povratak ponosa koji je već odavno izgubljen. I sljedeća stvar, braćo, koju želim još ovdje spomenuti, i nekoliko minuta na nju potrošiti inša Allah, a to je prisjetimo se bitke na Uhudu. Bitke koja je bila do samoga kraja u korist muslimana. Bitka koja je do same svoje završnice nudila muslimanima pobjedu. Nazirala se pobjeda. Očito se vidilo da je pobjeda nadomak. domak i u jednom momentu situacija se okreće za 180 stepeni. A razlog tome svima nam je poznato biva prekršavanje naredbe poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I ova činjenica i ova stvar je bila uzrok da su muslimani odgotove bitke izgubili bitku i pretrpili veliki poraz. Poraz u kojem je 70 asaba dalo svoje živote. Svakako nisu gubitnici bili. Svakako pouke i mudrosti iz ove bitke, pa čak i gubljenjem ove bitke, velike su. Mnogi učenjaci su spomenuli koristi koje su čak bile koristi gubljenjem ove bitke iako je mnogi učenjaci ne vide kao izgubljenu bitku. Međutim, mi želimo govoriti o momentu kršenja naredbe svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To jeste kobnosti takvog postupka. Do te mjere da je bitka koja je imala jedan omjer doživila sasvim drugu i drugačiju završnicu. I ovo je, braćo, jedna od ključnih stvari zašto je ovaj ummet u ovakvom stanju u kojem se nalazi. Zašto je ovaj ummet ponižen i zašto ovaj ummet nije u stanju i ne može da podigne glavu iz blata. Upravo zbog toga što se krši naredba Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, zbog toga što se daje prednost mišljenju nekih drugih ljudi, nad govoru Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem zbog toga što se daje prednost u praktikovanju i izvršavanju propisa vjere nekim ljudima nad Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem Allah te bareke ve taala nas podučava وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ A mi ni poslanika nismo poslali osim da bi mu se Allahom dozvolom i voljom pokoravalo. Na drugom mjestu Allah kaže Men yuti ir rasule faqad ata Allah. A onaj ko je pokoran poslaniku, pa takav je pokoran Allahu te bareke ve taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. A oni koji glavu okrenu od pokornosti njemu, pa Allah te bareke ve taala nije te poslao da im čuvar budeš. Na drugom mjestu Allah kaže fe inna Allahe la yuhibbul kafirin. U istinu Allah ne voli nevjernike. Oni koji se suprostavljaju i okreću glavu od pokornosti Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, u istinu Allah ne voli nevjernike. Mi braćo govorimo danas i u ovome momentu o odbijanju pokornosti poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, koja je uzrok i posljedica da muslimani krenu nazad dok je ashabima radijallahu ta'ala anhu i onima koji su bili uz njih bilo važno svaki segment života poslanika sallallahu alaihi ve sellem najbitnije i najsitniji detalji iz njegova života Allah te bareke ve ta'ala je uzdizo ovu vjeru širio je sa istoka ka zapadu, punio je riznice i bejtul mal muslimana, do te mjere da nilo sirotinje, da više postalo pitanje kome dati zekjat. Nikoga više ne želi, niko više nema potrebu za njim. Drhte armije i vojske i najpoznatije sile čitavog svijeta pred muslimanskom vojskom padaju najveća i ogromna carstva sve dok je muslimanima bilo bitno šta je rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem šta je radio, kako je uradio i šta je volio, a šta je mrzio u takvoj situaciji Allah te bareke ve taala daje da se islamska zemlja širi pa da i alhamdulillahi rabbil alemin, danas uživamo blagodati, blagodati Allahove vjere. Ali kad su muslimani okrenuli glavu od riječi poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kad im je grčka i nečija druga filozofija postala bitnija, kad su počeli da prevode, da štampaju knjige i da ispisuju nekakvim mudrostima i izrekama nekakvih nevjernika i nekih ovih i onih. Allah te bareke ve taala je dopustio da su u srce islamske države ušli najveći krvnici, da su srušili Bagdad, da su popalili i poubijali što su mogli i ono što su zatekli i našli tamo. I to poniženje se nije zaustavilo do dana današnjeg. Juče je srebrenica, sutra Allah zna šta drugo. Samo zbog toga što je ljudima bitno nešto drugo, a ne ono što je rekao Allah te bareke ve taala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato muslimani vratite se Allahu te bareke ve taala vratite se tako što ćete čvrsto vjerovati u njega azzeveđel, tako što ćete oslonac na Allaha u svakom momentu imati, a u takvoj situaciji nećete davati prednost nikome drugom, nećete okretati svoja lica istoku, nećete okretati svoja lica zapadu, u smislu prema onima koji žele da vas iskoriste, žele da uzmu od vas ono samo što je njima u interesu, nego ćete u takvoj situaciji okretati svoja lica ka Allahu te Tebare Kevateala i zaslužiti milo svoga gospodara, gospodara koji je obećao umetu pomoć i pobjedu, ali pod jednim šartom in kuntum mu'minin, ako budete vjernici, i onda kad budete vjernici, nemojte očajavati, nemojte se žaliti, nemojte tugovati, jer vi ćete biti iznad svih. Ovo je Allah te Tebare Kevetala zapisao u svojoj plemenitoj knjizi. I ovo će do sudnjeg dana da se obistinjava i neće se promijeniti i neće moći niko promijeniti kad god ummet poželi ponos i uspjeh mimo islama poniženje je na vratima poniženje je na vratovima neće biti uzdignuto sve dok ne bude vraćeno Kur'anu i sunnetu zato braćo ove dvije stvari kad ovaj ummet bude razumio i kad bude cijenio i uvažavo i davo im prednost imaće hajra islamska zora će svanuti vrlo brzo i zbog toga neprijatelji islama oni koji izučavaju islam i oni koji znaju šta treba da rade da bi se borili protiv muslimana, oni upravo izučavaju ovakve momente, momente slabosti muslimana, šta je bilo uzrok njihovih gubitaka, određenih bitki, šta je bilo uzrok njihovih, njihovih stagnacija, njihovih vraćanja unazad i tako dalje i tako dalje. I kad god pronađu neke uzroke, onda čvrsto nastoje da upravo muslimane drže da budu takvi. A tamo gdje znaju i gdje su naučili da ono kad su muslimani radili i činili, da je bilo uzrok da su na zemlji bili godni, e u takvoj situaciji žele muslimane daleko držati od toga pa oni znaju da je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pokornost ovoga ummeta pokornost Allahu te bareke ve taala i da je to put uspjeha i put povratka islama i sreće na zemlji muslimanima i žele muslimane da udalje što dalje od toga a one koje ne uspiju da udalje od toga ni žele da prikažu najgorom sortom ljudi na zemlji žele da ih etiketiraju žele da im proglase fanaticima, žele da im proglase teroristima i svim onim što će u očima običnih muslimana izazvati ružnoću, odbojnost, tako da on sam koji tvrdi da je musliman i da vjeruje u poslanika sallallahu alaihi ve sellem i ne bude često svjestan da mrzi upravo ono sa čim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I zato ujedno ovo je poruka svima nama. Bez obzira šta se govorilo o nama, bez obzira šta se dešavalo nama, šta se dešavalo u čitavome svijetu, na nama je da se čvrsto držimo Kur'ana i Sunneta, na nama je da se oslanjamo na naše gospodara Tebare Keveteala, pomoć tražimo samo od naše gospodara i od naše braće muslimana vjernika. I u takvoj situaciji, inša Allahu Teala, očekujemo samo hajr. Očekujemo da će nas Allah te bareke Tebare Teala pomoći, počastiti, uzdići i na ovome i na onome svijetu. Eto, braćo, sa ovim bi ja večeras završio ovo izlaganje, moleći Allaha te bareke Tebare Teala da nam oprosti naše grijehe i da smo se, nadam se, okoristili ovim i da razmišljamo i da na svakom momentu na umu bude nam naš gospodar Tebare Kevateala i da čvrsto budemo oslonjeni na njega da je on gospodar koji nas neće poniziti neće izdati neće ostaviti na cjedilu sve dok budemo čvrsto i ljubomorno izvršavali njegove propise i klonili se onoga što nam je on te bareke veteala i svoje milosti prema nama zabranio i udalio od nas. Allah azza wa jel molim da pomogne našu braću muslimane, muđahide, sve one koji se bore da Allahova riječ bude gornja, da ubrza pobjedu svoje istine, a da ponizi kufr i kafire i neprijatelje Islama i muslimana, i da spusti poniženje svoje na njih i da pošalje svoje vidljive i nevidljive vojske onako kako je to Allah te bareke ve taala uvijek pomagao iskrene robove i molimo Allaha te bareke ve taala da ubrza pobjedu svoje istine i da i nas ubilježi u one koji će pomagati istinu i one koji će svojim imecima i životima uzdizati riječ Allaha te bareke ve taala i da oženi neoženjene i da uda neudate i izliječi bolesne i obskrbi one kojima je potrebno i da popravi stanje ovoga naroda a nas učini sebebom njihove upute اقول قولي hada واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو التواب الرحيم بارك الله fikum osoba puna potvjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednoga dana. www.paltalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika.